Sibeuan betidanik holtzarte eta kakoetako guniak dia izan turizmaen lokomotibak, azken bihurtetan hatik zeratuik, holtzarte kakoeta salhargun batzen da hatik joku, ebilte, bizikleta lokatze eta beste hitzor du franko badiela horita zideiku majilu garrikoiz Sibroko turisma gulegoko langiliak. Bai, prefosta, oentako ez gututzu turistai buz beha ailanin, uh, herritarrak, sibiotarrak eta eskualduntarrak galtzide uh, eh, goxokin jiten gu ikustea. Baduzu zer egin ah, zuen uh, justokin aurten ez behitie juiten bakantzaz. Goizontan bat ukendit uh, eh, herritar bat ez, duzu juiten bakantzaz eta jin txerka informazione egite zebar egin haurekin. Ah, bai. hoi duzu. Eta justokin ordin zer proposatu dozu? Ah, euh, baduzu, euh, ordin, haur erbu ordin, um, bat baduzu atarratzen, omisen uh, chasso bat, ah ebilte e bat uh, botanikan, umisekun, eta ebilten zia baduzu atzaman enigman baduzu atzaman uh, rapostiak, eta mm. lau xifra berduz atzaman, eta horaziako foforan zabaltzea, opai baten txerka. Oho, hamen, hoi, nuiz da, zuzu e,

habo modernizatuik, baduzu beste aplikazio bat terra avantura entzuten duzien, eh. nuvelat kiten askarki nahi duzu, eta taratzen bat dizugu aplikazio Eskol mitologiaa ibuz, ah eta lejanda ibuz. Odin joie berra duzu, aplikazioa nabar duzu telexarjatu, eta gero, atharratzen, eh, sendaba bat duzu, uen bat eterdi, ebilte, hori bai enigueli bat behar atzaman, eta gero, ba duzu, atharratzen, opai bat behar, herrian nunbait atzaman. Ah. Eta joie libre duzu, joie gratu duzu, eta arrakasta bat Uste genizun haurak behar zela horri bus hai eta izigarri drole duzu, uh, jente adinekuke hortai bus haitutzu. Eta sumaitek bakantzak eh, prestatzen ditzi terraventura hoi ah, bus, adin eh, txerkatzen izi, ze gunetan, ze herrietan baden. Hoin atarratzen bat maulen hoi aramaiatzin beste bat plantatik prefosta kasteluai bus eta epoka medievalai bus, eta mm, iatin biga duzu, naturai buz, euh, fone florei, euh, voilà. Mm libre eta jentek nahi dianin egiten dizie, eta geho euh, ben aplikazionin markatzen dizie, mhm. mm. zehara sendimentia. Ah Oden hartai badak izuk sumat igaiten den egunoz. Usaila huntanaren apaltze bat senditu da aitzineko urtiai kumparatuz, Arrazu hanitzen gatik, arrazu hoik justokin zuintzien, haen abeag altekin da jogu berrize, majiru garrikoitzi. Hori ez dita hal, <clears throat> eh, xifraik deuze elkitzen goizegi behita. Harin erranduzun bezala, jan urtien izigarri eh, zai uh, urtie, bai, eh, izan zuzen izigarri jente. Mena, erraiten duzu, bezala, jan urteko urt, uh, statistikak plantatzen bat, ez duzu jan urtien izigarri statistika goa zututzen. Aurten baitzen txendizendizuga pyrago bat dela, mena zuen urtez uh, zertzen tia. Um, urte normala, altu bada itzin egua Bai, hoi duz. Odin bai, segur, nahi eta apurago bat duz. Nik halena editeran um, zerrentako, bat duz frontierak zabaltu dutzu, gentik hoi uh, eh, aurten juntutzu, publik hoi galdu dizu gani amini bat, eh, edo estrangeil geho batzutzu zune ahalbeiti ezoiten bakantzaz, eta zune ezpeitia ahal zerren uh, gogortu behitzaik bizitzia, eh? jatekun eta frezetan, denetan, uh, partitzeko behar duzu kalkulat, sumat frez behar duzun gazoian eta peajetan, eh? ez teizu teuse ikasten, eh? mena jentek kasu emaiten dizi, eta kontsomatzeko eheben uh, eh, soiten dizi, hartu edo ez hartu, joxi, Uh, hoi senditzen dizuk, eta goba prefosta kako eta mes dizuk, eh? mila ehun jenti gaiten zuzun urtoz, donk hoi mes dizuk prefosta, eta nahi dit beste puntu bat bai aipate, Laraneko bidia, frontiera, por de la zeratu ituzu, badizu bi urte, protokolo vigi pirata, eza hoi, ez dizi oano altxatu, eta hor ebai, uh, mentsa senditzen dizuk prefosta espanyolak edo bestaldeko uh, ez duz hainbeste heltzen, eta eh, ikusten dit ebai uh, um, eta anglezek badienen, badienek bigeren etxe bat Espainia zolan, hebentik gaiten zututzen, eta hoi zerratui beita, ez oh. dutzi gaiten. Eta hua nik senditu dit eh, aramaiatzin, mers ziela jente huk. Eta bon, hatik zerratuk duzu unxalaz, me bon, ni izan duzu irruñako besteta, eta hortik igan duzu, igaiten ahalzi ahaleike, me bon, balin bat tenu izumaitetan bat duzu, ez dakit zerratze, igazko eh, iazko zerratze bat badenez, Zerren hor, baduzu kihia bat, egiten egaiten ahalzia guan bazteretik. Bai, akor er nik erraiten eh, janaikin, eh, jentik egaiten dutzen. Ez, mesumait lotxabari madian ahi badigan. Guk ez diag hortan gainen komunikatzen, mm. esplikatzen diag frontiera normalkin. Bai, ofizialkin zerratu. itela. Mena, iganen tiela, geho beste gaintilat egaiten denin, ez dakiat ze... Se ukenen jan, mm. Eh, guardak ukoazten bagitai, ez ba, dakiat eh, ze haiten du bai. Gu hortan kaju maiten jag. Bai, tartako zezu mai. Bon, be, uste ditu gantu egin esker mila. Bai, iza nutsa eta uda hun eta bakantza hun. Eta oai turismako profesionalek uda tiaren jauzi baten espantxabadie agorilako hilabete huntako, sajuaen hobekien urentzeko.